comencem una nit més des dels estudis de la veu més íntima, preparats, preparadíssims, per viure els 60 minuts més intensos de la setmana. I avui, amb l'equip al complet, tenim novetat, webcam en directe de l'estudi, també el directe a través de la nostra pàgina web www.laveumésíntima.blogspot.com i davant meu tinc molt calenta ella, molt guapa, molt sexy, la nostra grandesa, Davinia. Bona nit, Davinia. <laughs> molt bona nit, Albert. Avui t'has lluit, eh, amb la presentació. L'has fet tota del tirón, m'has piropeat... Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bona nit a tots. Eh, saludem no? El, a tots els nostres col·laboradors i després fem una salutació per tots els que ens estan veient a través de la nostra càmera web aquí a l'estudi. Doncs sí, al meu costat tinc com sempre a la meravellosa Tamara. Pendents dels mails. Bona nit, Tamara. No se't sent, ara sí? Ara, ara? Bona Muy nit. Eh, com, com ho tenim? Ah, hi han hagut molts mails aquesta setmana o no? Sí, sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, Intentarem contestar lo màxim possible, així que a veure què tal. Aquí més tenim, Davinia? Com no, el nostre estimat Òscar. Hola, molt, molt bona, bona nit. Bona nit. Com estàs? Molt, nit. molt catxondo. Al peu del canyó, al peu del canó, amb el xat del Facebook, www.facebook.com barra la veu més íntima i també pel Facebook del nostre web, de la nostra web, www.laveumésíntima.blogspot.com Qui més tenim avui? La I com no, a la meva dreta, la guapa, guapa, guapíssima, la rubiaza del programa. La Clàudia. Clàudia Bartolomé, bona nit. Bona nit, Ferres. Pendent dels mails i dels... Perdó, dels SMS i també de les trucades. Tothom que ens enviï SMS i trucades ho ha de fer al 616 71 15 28. Ara sí, tots presentats, podem saludar tots junts podem saludar, si tothom en fa cas, els que ens veuen a través de la webcam, a la nostra pàgina web. Eh bé, ara sí, comencem el programa. Que de què parlarem avui, Doncs bé, ara que ja, que ja em dones pas, ara que ja em deixes, eh, avui hem de dir que parlem de les parafílies, bueno, fem bueno, dediquem un, un breu espai al nostre, al nostre programa d'avui i després parlarem de totes les pillades infragantis que hem patit tots en alguna vegada. I bé, aquests són els nostres temes, mails, trucades i la companyia dels nostres oients, com no. Així que, que comencem. Recordo les vies de contacte. Per suposat, endavant. Molt dispers. La gent pot trucar-nos en directe al telèfon 616 71 15 28. Ens poden escriure al Facebook, poden afegir-nos com a amics, escriure al muro, enviar privats, estar al chat com molta gent fa a www.facebook.com barra la veu més íntima i també ens poden enviar correus al nostre, al nostre email, que és la veu més íntima arroba gmail.com i si volen visitar la pàgina, ja que avui ens podran veure a través de la webcam, han d'entrar a eh, www.blogspot.com... Bueno, ja m'he liat blogs... <laughs> Clàudia, la si la veu més íntima, punt blogspot.com. Molt bé. Eh, és, comença a ser greu que sigui la segona setmana de, la, de la Clàudia, de Vínia, i no, i no et surti encara tu. Jo t'he de dir una cosa, eh? jo t'he de una cosa, que la gent del xat de la pàgina web estan tots molt, molt, però molt calents, estan dient sí, sí, que, que ens traiem tota la roba, que comencem a follar ja. Tot arribarà, tot arribarà. Això és, és un no parar, són això. Són Sí, sí, són uns marranos guarros tots. Avui parlem, jo crec que primer podríem parlar de parafílies, no? Perquè tenim, tenim moltes coses al programa. Tenim, em sembla, alguna trucada que ja ens estan trucant, però també tenim eh, tenim el, continuant el nostre concurs de, de karaoke. I tant. Que aquí els hi toca avui, Davinia? Avui canten l'Òscar i la Clàudia fent un dueto meravellós. No, per favor, eh, no. Canten Mi Pompón. Una cançó espectacular. Vamos Ara, no crec que cap superi la meva. Eh? Nos vamos a presentar a Eurovisión, ella eh, i sí, jo. Sí, sí, sí. Bé, bé, jo crec que abans de les pillades podríem parlar de les parafílies. Què són les parafílies? Bueno, yo quería entrarlo leyendo un mail porque creo que así contestamos un poquito a José, que es de Barcelona, que dice que le gusta masturbarse y siempre que está con una chica le gusta que le vea cómo se masturba delante de ella. Pero alguna vez también lo ha hecho en la calle de noche para ver si alguien le pilla y nos pregunta que si es raro que le guste. José es un puto enfermo, tío. Estás enfermo, pavo. lo mirar, chaval. Primero, tranqui. A ver, a ver, a ver. A ver, a ¿qué le pasa a nuestra José? Bueno, a ver, lo que le pasa es que, primero que es exhibicionista, ¿vale? No sé si sabéis un poco lo que es, si no... ¿Explican tú? Vale. Eh, se excita exponiéndose al público. Lo que pasa es que se convierte en un problema cuando no lo puede controlar. Por ejemplo, mm, cerca de mi piso vive alguien que a veces lo hemos visto mm, cascándose en plena calle. Es que esto es un peligro porque yo este verano estaba tomando algo con una amiga, véase Coca-Cola barra mojito, más bien un segundo, y entre mojito y mojito, de repente, entre la maleza en Rambla Cataluña, me encuentro una polla como una olla y el tío me la En toda tu puta boca. En toda mi puta boca y fue en plan de no, mira, Casi te la comes. Claro, mi pregunta es, Tamara, ¿tengo que pensar que este hombre está enfermo? Porque lo primero que pensé es, puto guarro, vete a tu casa. <laughs> Hombre, si a ver, si él lo controla y sabe que le gusta que lo vean. A ver, ¿cómo lo va a controlar? Pareja, traen al rabo en Carrés. Evidentemente, o sea, es que cuando se saca el rabo en la calle, no. No, por eso, cuando se saca el rabo en la calle, no. Y, ni menos si solo se excita con eso. Y a lo segundo que ella pensó que fue, coño, me la quiero comer toda entera, también hay que decirle algo, ¿no? Que se la coma, que se la coma. No, entonces era parafílica porque en verdad no, no tenía ninguna motivación el hombre, ¿sabes? Estaba toda blanducha. No, era un homeless de estos de la vida. Y ah. me... Homeless de la vida. Claro, y me encontré la polla allí, Oscar, no me lo quería trencar. Qué asco, tío. Claro, tío, ah. es que no. Per, gust, per gustos colors, eh, abans eh, hem presentat els, els temes del programa, parafílies, pillades... Eh, vosaltres heu patit algun cop alguna parafília? Mm, no, una parafilia en general, o sea, yo soy un puto cachondo del sexo y quiero follar a todas horas. Si eso se considera parafilia, pues sí. No, a ver, primero hay que explicar un poco. Es un patrón de comportamiento sexual que incluye algún elemento que haga que se convierta en un problema, porque puede ser perjudicial o peligroso. Pero no tiene por qué. Y todo, toda práctica sexual y va al extremo también se puede convertir en una parafilia. Si yo quiero follar a todas horas, ¿es una parafilia? No. No, pero si tú, por ejemplo, masturbarte. Masturbarte está que te cagas. Y si te masturbas, pues ole por ti. Pero si te la cascas todo el día, te sale sangre, tú sigues ahí, dale que te pego, te haces daño. Otra cosa que dale que te pego, pues entonces se convierte en un ah, ah, que tú has provat. De tant, de, te sortir Sí, sí. Pero la meva pregunta es, és, para filia si tú et trincar una cabra, por ejemplo? no? Por ejemplo, en ese caso se llama zofilia o bestialismo si llega a tirársela. O sea, zoofilia es pensar y que se excita con pensar en follarse una cabra y bestialismo es que se la trinca de la práctica. Exacto. Bueno, Oscar, no, Que asco. no a asco. Y pirades. Ah, eso sí, a tothom ens han pirat ...algún cop algún lloc. A mí sí. Sí, sí. Vale, però ho explicarem en després. tres. eh? Primer acabem amb les parafílies. ...¿qué me més tenim, Tamara? Jo, jo que Tamara ens expliqui alguna. Bueno, por ejemplo, hablando de cuando se convierten o no en, una parafilia, pues no sé si sabéis lo que es la lluvia dorada. pues sí, Sí, es una puta mierda, eso es asqueroso, tío, explícalo. <laughs> Vale, <laughs> pero, pero perdona, <laughs> igual a ti no te gusta, pero hay gente a la que sí que le excita. Pues cuando se hace una sola vez se llama lluvia dorada, pero cuando se convierte en lo único que te excita se llama urolagnia. A ver el nombre. Ah, a ver, Uro de, de, de Urolag. De Urolagnia. Urolagnia. <laughs> Yo, rebuscando en este tema, esto sí que es asqueroso. a ser una cosa que os digo coprofilia. Exacto. ¿Tú sabes lo que? Explícanos lo que es eso, porque esto sí que más asco y morimos. Bueno, para mí hay peores, ¿eh? Mira que esta es marrana, marrana. Va, va, va. Bueno, es cuando la gente se ah. excita por las heces lo voy a decir. Ay, tío, qué asco. Eso lo he visto en una película que se le cagaban ahí en todo el pecho. Y yo decía, pero ¿cómo te puede dar morbo que se te caguen encima, tío? Es asqueroso. Bueno, no sé si lo habéis visto, pero hay un vídeo muy famoso de dos tías que se lo empiezan a restregar y que luego la otra se lo chupa, ah. luego se lo meten en una copa, se lo beben, bueno. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Lo que sale no puede volver a entrar, tío. Es asqueroso. No debería, pero... Ah. Si sale por algo será, no digo yo. Madre mía, lo de las heces es un tema que no cenaré nunca más para venir al programa, os lo digo. <laughs> bueno, a ver. Pues a ver. cenar mierda. Es poco recomendable no, me comería otra cosa, Oscar. ¿El qué? Bueno, ya lo sabes tú bien. Dímelo. Qué Te comería en ti entero. Pero en concreto algo. Pero entero incluye también esto, ¿eh? Las heces no, nena. Nena. voy a comer las heces yo de Oscar, no, no, never. Las heces no, pero mi meado sí se lo comería enterito. Se lo bebería, se lo bebería. Como rubios que somos, ¿no? Pareo. Oye, <laughs> los rubios me dan diferente. siente celos. claro, me amo rubio. Celos. Nosotras <laughs> morenas ¿no? Claro. Davina, pero tengo meado para todos, ¿eh? No te preocupes. No, gracias. Yo, hoy no, no, no estoy que fina para, para tu meado. La verdad. <laughs> Tienes la barriga un poco revuelta. Muy bien. Se Semana que veure. Bueno, en cualquier caso, decir que es poco recomendable porque puede contraer riesgos para la salud, está claro, ¿no? Que sí, y más si es la si te comes la mierda de lo que suelta el otro. Tiene que ser un poco asqueroso, ¿no? Porque la mierda es todo aquello que tu cuerpo no quiere, o sea, fuera, ¿no? Y ah, te lo tienes que volver a comer. Por cierto, ¿sabéis, os acordáis de una serie que se llamaba Salvados por la Campana? Sí. Yo sí. Vale. Y el chico que hacía de tontito que se llamaba Scratch. Scratch, Scratch Powers. Ay, claro. Asco, Exacto. Como que qué asco. Vale, el de los pelos rizaditos con gafitas que hacía ¿Cómo te puedes llamar Scratch De pollón. Es que el nombre ya lo dice todo. No, no, no. seguro que no, no. que ¿Qué dices? ¿Que tenía un pollón? Bueno, no, no, no. Que ah. este chico hizo un video porno en el que acuñó el término Dirty Sánchez, para la práctica en la que se, se, defeca en la boca de, del otro. Ay, tío, es que esto me da asco. ¿No hay más parafilia? Sí, sí, ya, cambia de tema. Ya. ya cagarse y mearse... Mm. Sí. sí, por ejemplo, el fetichismo de los pies, que es más común en hombres, que es para determinar el placer sexual que se produce únicamente por una parte del cuerpo, en este caso por los pies había mucha gente eh, que lo Pero una, mi pregunta es, si yo chupo un pie una vez, no. ¿soy parafílica aquí o qué pasa? No, no, no, no, O sea, igual que lo que, decíamos claro. de la, lo que decíamos de la lluvia dorada, por ejemplo. O también hay otra que se llama, eh, es otra parafilia, que se llama la salirofilia, que no, también es... Sí, hay muchísimas, hay millones de parafílicas. Eh, que es el fetichismo de escupir, que se excita escupiendo o siendo escupido. Claro, esto si lo haces una vez se llama lluvia plateada, igual que lo otro de la urología, pues lluvia dorada. Pero claro, el momento en el que solo te excitas por eso, ya se convierte en una enfermedad, en una parafilia. Eh, explica qué es la formicofilia, chata. Fornicofilia. <laughs> Es que ya, ya. No, no, fornicar. No, no, for, no formicofilia. Ah, ah. vale, ¿dónde viene formiga? Ay, por favor. Va, es placer sexual obtenido con el cosquillo del andar de las hormiguitas. A ver, ¿esto qué quiere decir? ¿Que te ponen las hormigas en el coño o qué, viene siendo? La, gente que té aquests o sigui... No han provat fer normal, a ver Sí. <laughs> fins, fins, fins, al punt, o sigui, fins al punt que has de descobrir que et mola, que et fiquin formigues pel cos. No, no, però és que no és solo eso. Has de posat un munt de coses i que no et satisfaci cap. dentro también, eh? Ya, ya ens hem passat. Que, eh, eh, Òscar, què diuen de la veu íntima mm, eh, que los pies para los perros, que no quieren nada de los pies, que la lluvia plateada, que qué es eso, que poco glamour hacer una lluvia plateada, eh, que es todo asqueroso, que a esas personas no les... que eh, en el, coño mi tía dice, a mí no me escupen. Claro que no, a mí tampoco, tío, eso es asqueroso, tío. Y menos, y ah, menos en el coño mi tía te van a meter hormigas, esto lo tengo yo clarísimo, vamos. No, no, ¿eh? no, yo tampoco me dejaría. Bueno, ¿alguna parafilia rara? Eh, es que hay millones. Todas son ah, raras, no? Todas son raras. La rares. la a aquí no que calla, calla, irsutofilia ¿vale? Que digo que es la excitación por el vello corporal Y si es extremo y exagerado... ¿Por pues él? Vello corporal, al pelo, ya peña la gría. Y si es extremo y exagerado, mejor. O sea, ositos y gente peluda, pues bueno, pues els hi deu molar aquest rollo, no sé, no sé. Y después hay ha un que es diu ligofilia, que no sé, que es hacerlo en lugares oscuros y lúgubres, rollo cementerios, ataúdes. rollo más raro, tío. Y nosotros somos raros, ¿eh? Ya, ya, ya, ya, ya. ya. ¿Algún Ja, ja, ja, ja. a Vale. A ver, no sé quién es Marquitos91, pero eh, me está diciendo que qué morbo tengo. Yo si quiere que venga un día aquí al estudio y que me la chupe, pero mm, así que me deja medias, mm. no sé quién será, pero bueno. el teléfono o algo, ¿no? Claro. ¿Qué? <laughs> yo quiero Marquitos. Que no se ha quedado. El alberillo, Es que nos empujan caretas La alberillo y yo y a ver. Es que a ver, si queréis follar, follar después. Pero ahora estamos haciendo el programa. Ahora porque ya si no me es necrofilia. No, mezcléis. Vale, Claudia quiere hablar de la necrofilia, vamos a dejarle que lo explique. Esto es que te quieres trincar a los muertos, ¿sí o no? Sí, sí, sí sea, apenas asqueroso. Bueno, es una, pero eso sí, es una de las pocas prácticas sexuales que son ilegales. ¿eh? Lo que pasa que también, como lo que decíamos antes de la coprofilia, implica un riesgo para la salud porque también depende del grado de descomposición de, <laughs> descomposición de descomposición del cuerpo vale mi pregunta es Asqueroso. Norman Bates de psicosis que tenía su, a su madre ahí secada era pero no se la trincaba ah. no no se la trincaba bueno pero bien de la cabeza no estaba eh no no bien no <laughs> estaba seguro. vale Quieres elegir alguna, ah, Va, dos meses y ya está, porque tenéis muchas cosas en programa vale. Tenéis Tenim muchas, cosas. Es que clar, ya que... Vale, a mí, hay una, a mí hay una que me ha hecho mucha gracia. Se llama vampirismo. ¿Sabéis? ¿A qué, suena? Vampirismo. A morder, a morder el cuello. Ser un hijo de puta, morderte todos lados. Chupar toda la sangre hasta, hasta, vamos... Tiene más que ver con lo que ha dicho Claudia. Solo se excitan si hay extracción de sangre o ingesta de la misma. Ay, tío, qué asco, tío. Extracción o Pero que esto te puede pegar de todo, mil enfermedades, Dios, qué asco. No, sí, sí, sí, La gente dicho- está muy enferma, tío. Precisamente por eso hemos dicho al principio que muchas parafilias pueden tener riesgos para la salud. ¿Y qué han de hacer estas personas para tractarse? y tratamientos? ¿Se puede Es solucionar o no? Sí. Es difícil, pero sí que tienen Psicòlegs, no? Amb tractament sí, sí, psicològic, psiquiàtric, potser fins i tot, no? Eh, bé, Jo en vull dir una, potser sí, l'última. Digues, digues, digues. Que va semblat molt heavy. Una que es diu misofilia, que és excitar-se con la intermediació de elementos poco higiénicos, o sigui, coses guarres, com per exemple compreses fetes servir, Ai, usades. Tia, asco, sí, sí, sí, sí, sí. Albert, tu això, sí, no? No. Te mola, no? No. Jo puc comprar... Per què? Per què ho dius, Davini, això? No sé, m'has posat no. una cara que dic, no, no. Mm, potser, potser ho practica. O sigui, gent, sigui com sigui, tingueu les obsessions que tingueu i la malaltia que tingueu al cap, No van contra, porque ya cosas que son ¿Puedo contar una relacionada con esto de las olores asquerosas y cosas guarras? Una amiga eh, le olía fatal el coño y no sabía por qué, tío. Se lavaba, se ah. lavaba, se pues, lavaba pero- no sabía por qué, tenía dentro? No, no, claro. Entonces conoció a un tío, <laughs> conoció al tío, se enamoraron, no se enamoraron y decía, tío, es que te intento comer el coño, pero es que mm, tu olor me echa para atrás. No puedo, ¿no? Y le dijo, tío, pues vamos al ginecólogo a ver qué coño pasa. Miraron bien y tenía un Tampax de hacía mucho tiempo. Ah, ¡Asqueroso, tío! Dios, ¡Qué asqueroso! No. Asqueroso, tío. Por favor. Imaginaos, ahí todo corrompido. Però això t'ha de pillar una enfermedad segur. qué puta. Ai, era a veure, si a la capseta posa... Que Bé, no de tema, que, es muy fastidioso. que és molt fastigós, David, ni recorda vías de contacto. Sí, va. La gent ens pot trucar a través de l'Skype, que abans no ho hem dit, a través del nom d'usuari de la barra baixa veu barra baixa més barra baixa íntima. També ens poden enviar un e-mail a la íntima La gent que ens vulgui trucar per telèfon, què ha de fer? Trucar al 616 71 15 28. 616 71 15 28. Com ha fet l'Edu Miller de Barcelona. Eh, bona nit, Edu. No, Edu? No l'escoltem. L'Edu se n'ha anat. Edu, no siguis tímid. Acompanya'ns aquesta nit. Bona nit. Bona nit, ara sí, ara sí que el Hola. tenim al telèfon, a l'Edu. Hola, Edu. Bona nit, Catxondo. Hola, Edu. Hola. Hola. Edu? Que ens sents? Edu. Hola. Sí, sí, sí. Hola. Edu, nosotros hola. te escuchamos. ¿Cómo Edu? Hola. Hola, hola. Hola! Prou! <laughs> en sèrio? Sí, semblem tontets. Para. Pregunteu, per què truca aquest noi? Bona nit, Edu. Però és que no sé si em sent o no. Sí, Sisplau. Edu, No ho sento. un moment, un moment. Edu, ens has d'escoltar pel mòbil, no per la ràdio, eh? Ai, pareces... eh, sento. No, és que va una mica de El de la rosa. Va una mica de retras. Que s'acopla la tele, chato. Hola? Hola, Edu. Semblem tontets, eh? O sigui, no ho sento pel mòbil. A veure, No en sent. Edu. Pel, pel mòbil no en sent. No parlem tots. Va, doncs, si no en sent pel mòbil, m'apropava el mòbil i, i, i, i ho... I ho No ho sento. ho No ho sento pel mòbil. Ets un desastre, Edu. Ai, ai, ai. És que, és que vull saber si encén l'Edu o no, home. Ara, ara... ara sí que encén l'Edu. Edu, encens? Tampoc. Tampoc. Bueno, bueno, que no torni a trucar. Bueno, que torni a trucar, ho sentim. Bueno, gent, eh, també ens podeu agregar al Facebook, perquè no m'heu no m'has deixat dir-ho, Albert. Eh, poden entrar a la pàgina www.facebook.com barra la més íntima i si la gent ens vol veure a través de la webcam que avui la tenim posada, han d'entrar a www a veure, més íntima.blogspot.com Bé, I tant, que això, la gent aquí està molt, molt, molt emocionada, eh? És veritat, eh? La, diran a l'Edu, a l'Hugo, a tothom estan parlant. <laughs> Bueno, no sé. És veritat, hi ha molta gent, hi ha molta que gent expliqui pillades, ja que estan aquí ficats, i estan aquí exacte. Ah, sí, exacte, que la gent que està al xat de la nostra pàgina web, que ens enviï de quina manera els han enxampat alguna vegada? Ara, ara potser tenim l'Edu i potser encén. Edu, encens? Tampoc, em Tampoc. sembla, Edu. Hola, Edu. Malament, Albert, malament, malament. Bé, tenim, tenim seriosos problemes tècnics, se'ns ha caigut la, la webcam enmig del programa. <laughs> Eh, trucarem, trucarem a l'Edu més endavant. Trucarem a l'Edu més endavant. Edu, paciència i paciència que volem que ens expliquis la teva història. I ara doncs volem donar pas a un e-mail que ens han enviat fa ah, poquet, ah, no, ta ja mare. Que, ja que hem entrat amb el tema de les pillades, que estava dient la Clàudia, tot això, pillades infravanti, Tot- la, la mare doncs, volia llegir un email. Tothom que ens vulgui enviar un mail ho ha de fer a la veu més íntima arroba gmail.com Molt bien. Vale, pues nos ha escrito muy bien, ¿no? Está muy bien. Evidentemente está perfecto. Todo que nos envíen mails, está súper bien. Claro, Tamara, con esa voz que tienes, más mejor. Y esa boca ah. que come pollas como... Como ollas. Como si fueran fideos, ¿sabes? Se los traga todos así, fla, fla, fla. ¿Cómo has hecho con el micro que hay cámara hoy, eh, perra? Así, que te vean, que te vean. <laughs> Ah, sí, así. Bueno, igual de lado no. Bueno, va, venga. Venga, va, centrémonos. Eh, es una chica que, aparte de imitar, <laughs> que al principio imita muy bien al ver y nos dice, hola, mol bonanit mol Bueno, a mí no me sale tan bien, pero bueno. Bueno, nada, nos quería contar un poco que él y su... Eh, mano fuera. La Vínia, marrana. Escarxa, eh, No, no, no, no. para sota de la taula no, que no ho veuen els, el, tota que de casa. A lo tenemos por debajo de la mesa. Si <laughs> ya. arriba malamente no vamos a poder tocar. Vale. Uy, marrana. Ay, estoy acalorada. Bueno. Ya, estás color I avui, avui, eh? sí, avui tenim el, el, el, programa una mica caldejat. Me pregunto si conseguirás explicar el mail. Sí, eso estaría bien, ¿eh? Ho, ho habríem d'intentar. <laughs> Bueno, va. Bueno, dice simplemente que, que su novio, no, no si su ex o su novio actual, son bastante apasionales y que en su casa y en la de su novio siempre había mucha gente, así que al final decidieron hacerlo en casa de él. Y claro, se encerraban en la habitación, pero los pillaron varias veces. Primero la madre, pero la madre se hizo un poco la loca <laughs> y, les dijo que mejor vuelvo en otro momento y que os lo paséis Cuando acabes, hijo, cuando acabes ya, me llamas. Pero luego empezaron a pillarle el resto de la familia, el hermano, eh, eh, que venía a jugar, luego los abuelos, vaya, que les pilló toda la familia. Y lo último que nos dice es que lo hacemos muy bien, que le gusta mucho el programa y que tu voz le tiene enamorada. ¿Quién la veo? Te va. a ver. ¿Quién Qui, te, una novia una enamorada Una novia yo voy a saber quién es Es ah, que no, diuen no puc pues, saber. Ya se verá Escolta, apunta-la a les Citas, claro, Tranquilo que están lista. Esta chica, yo quiero decirle algo. Hay que decirle algo. Nos ha enviado un email. Yo creo que eh, tú eres como yo, chica. Eres una puta cachonda del sexo, tío. Y te gusta follar a todas horas y te han pillado mil veces, tío. Pero para ya, para ya. Es que que te pille la madre es una puta... Pero que te pille la madre, el padre, el hermano, los, abuelos, Eso ya es cachondeo. a ver, al final Eso ya es, por favor, poned un cerrojo A mí me pillaron, pero todos de vez, no por separado todos el mismo día. Perdón. Claro, venían de comer fuera. venían de comer fuera, nos pillaron ahí en Fraganti, pantalones fuera. Prove, provem a veure si Edu. a Edu Edu? La Edu? No, <laughs> Albert, yo creo que... que, <laughs> El Edu está en Canarias, tío Edu, canse, Edu. No. Edu. Edu, que no Edu. Se Hola, ha Edu. ensimismado, Edu. Ara, ara! Edu! No, no en no, sent. No, no pot ser. No en sent. Digue-li que truqui a l'Skype. Ja, ja, com a alternativa. No, no, té Skype, no té Skype. Hola? No, no té Skype. No en sent. Em sentiu? No en... Sí, nosaltres sí que sí, sentim. A tu sí, xato. A tu sí que amor, però... Edu, que ens escoltes? Edu, hola! Òscar, no, no. No, no, prou, s'ha acabat, no, no, s'ha acabat ja, s'ha acabat la trucada de l'Edu. Ho sentim. Eh, Edu, gràcies, ens ha encantat, eh? La, la teva conversa. Gràcies. Un rapidito. Eh, eh Albert, Albert, alguna pella en Fragantí, amb tu? Hòsties, ara m'agafes desprevingut, eh, <laughs> ah, ah, ah. Alguna pillada desprevingut, al cotxe, lo típic. <laughs> eh, un descampat, al cotxe, i, i et trobes que tens algú que t'està mirant. Per cert, per cert, una coseta, que ens està dient el Marc Chamarro, que has explicat el somni eròtic. Que ah. sembrada, sempre dones llargues, eh? La se s'ha puesto toda perra. Escolta, el xamarro El xamarro. Una cosa diré, al chamarro vol parar-se-la amb el somni, perquè porta, des de que vaig començar la semana pasada passada preguntant pel somni. Chamarro va por ti, como ho ya ja ver perquè hasta yo quiero saberlo. Si no se la pela él, se la pelo yo, no tienen Exacto, eh, problema. Exacto, si no te la tú, te la Pero ya te dicho que no quiere que se la pele ha hecho cuatro o cinco. Yo, yo, Bueno, no. cuando él se la come, se la coma Davinia. Quieren que se la coma Davinia. La pues Davinia es una. Por eso, es que yo no digo re Es una estrecha. Uy, uy. <laughs> Yo la mía eh? yo la mía Vale, vale, la gente la gent del programa, eh, us, han pillado algún cop o no? Sí, jo he Clàudia. dit tota la família i la, i la primera rollo, el primer Tota la tocamiento familia. sexual. Sí, porque venían de un dinar familiar, yo me las ingenié para quedarme a solas con el maromo y aquello, sort que ya estaba macabán y pantalones para arriba, pantalones I, pa' què, abajo. I què et van dir? Què et van dir? rotllo. Pues re, va, saps el típic silenci incòmode de hola, hola, tal... Mm, mm, Surt d'aquí. los pelos para arriba, ¿sabes? Que quieres decir no es lo que parece y es realmente el que sembla. Però com et van pillar? Com estàveu? Despullats, no despullats? Un momento, un momento, un momento, perdona, perdona. Pero es que nos estaba explicando Luis por el chat. Nos dice, dos birras. Exacto, nos pone dos birras, pega el apretón y la única puerta abierta, la de la iglesia. Y como no, salió el cura. Es decir, una pillada de cojones, porque para que te pille el cura, manda huevos, tío. has puesto el nom Luis... Ah, pues Luisito. Es que Top. esta historia Top. que aquesta, aquesta suena, eh? Sí, sí. Ah, perra, no serías tú la que estaba en la iglesia No era yo, ni era el cura, ni Era el No el <laughs> tampoco. Madre mía. Estaba con el cura. Pero Luisito, te pillado. Pero, Òscar, aquí preguntan si tú tu t'han eh? Eh, Sí, no. sí, pero saps el longui. Eh, Óscar, Óscar, eh, sí, a sí. Facebook que ens Óscar, Òscar, a ti te han pillado y... Bueno, sí, a mí me han pillado, pero... bueno, va ser algo... És, és que és normal, perquè si estàs follant a totes hores, doncs alguna vegada també enxampa. En algun moment Jo estava una vegada follant, bueno, vam estar follant pel matí, al migdia, i això a la tarda estem un altre cop follant, estem a la cuina i la tieta de la meva parella té la casa al costat i ens estava mirant per la finestra, però la desgraciada no deia res. La desgraciada estava allà mirant i passant su bomba, la filla de puta. Sí, sí. És no es bollerismo en toda regla? Sí, sí, sí, totalment. Ja de puta. Òscar, què ens diuen pel xat del Facebook? Pues, bueno, ens diuen moltes coses. Eh, per exemple, la Sara diu al matí, al migdia, a la tarda, a la nit, festa. Sí, filla, follo molt, follo molt, m'encanta, m'encanta. La Sara, qui la és la Sara? Qui és la Sara? No sé. Pues no és, sé. és una noia com a nosaltres ens agrada, una noia que li agrada el sexe, no? imagino, porque si diu que folla al mig, a Matías, matí, al migdia, no sé si ho digo para mí o lo que he o ella también folla. Porque que ella también folla. que ens digui. Que Mira, están bien, Albert, guapo, guapo! qué digo qué digo Que la cara para la cámara. Sí, saluda, va. Saluda, tira un patón. No, no se te... Bueno... eso? Pues hace un nick es... Eso es... Exacto. Es una leona, es una leona. O león. Eh, Oscar, ¿te has quedado bien? ¿Cómo te habían pillado? ¿Ya voy a explicar? La tieta Mirona. La tieta? La desgraciada estaba ya mirant. Y Tamara A mí lo único que me han pillado... Pero por favor. Mira, no, no, no, coge una teta, va. ¡No, no, no! Uy, uy, uy. Se tocan las guarras, són les puertas. Escolta, Mosca, escolta una cosa. ¿Y per qué no ens toquen a nosaltres? No, jo, jo, jo, toco. no, però que no veuran. Ojo als auriculars uy, uy, amb el uy, que va la Davinia, uy, que va la Davinia. No, pero es que no, no, no, és que aquí no ens veuen. Hay que se lo trinca. No, no, delante de la cámara. No, que no ens senten, de la cámara. Esto no vale. Mira, se pone encima. Veo pezones. Yo le escribo, yo Veo pezones. Voy, a girar. Va, ara fem el programa els dos des d'aquí. Molt bé, des d'aquí. Les veus no? Mm me está tenim? Va, que aquest programa no Samarro, avança. no te toques. Aquest programa no avanza. ¿Qué me tenim avui? No te toques. ¿Qué me está més La Tamara no explica si te pillat o no. aquí. No, déjale, <laughs> déjale. Tamara, com tan pirata, tú? Dilo todo tiene <laughs> todo, A mí, a mí me pillaron en la calle, que no estaba haciendo en un coche y mira, no se puede hacer otra como cosa. Albert te pillaron? No, no, él estaba en un descampado tranquilamente, se pensaba que no había nadie alrededor, pero yo no, yo era consciente de que había alguien alrededor, pero, pensaba que no me iban a ver. ¿Pero te picaron en la ventana o algo? Sí, sí, la típica abuelita que te viene y te dice, ¡Niña! ¿Te insultó, te increpó, te lanzó improperios? No, solo me dijo niña. Esto no sé. A, ver si son capaces de, de, de, una, una mica... sí, tornar a una normalidad Ahora tú tomas seu lloc, poder... He, eh, he, de dir, he de dir que l'Albert s'ha posat a suar i tenia, sí, tenia, eh, l'Albert tenia els Que l'ensenyi, que has, està algo per la part de sí, estaba levitando yo. Estaba levitando, vale. También está diciendo por aquí que estás tremenda y Albert, tú también, que estáis súper buenos. Estamos vale. ello. eh, a veure si, si podem continuar el programa, <laughs> perquè jo ja m'estic perdent. Què passa? On ens hem quedat? Davínia. Davínia. No podem estar tots pendent del xat perquè llavors jo... el programa no avança. És que no puc deixar de pensar en tu i, i amb aquest pit. Ja s'agosa galentó. Pactural, no pit, sinó <laughs> pactural. Tens tetes, Albert. Però no se toques les tetes, guarra. Se las de tocar. Ala, sola, tia. Va, un altre mail, va, un altre mail, un altre mail. Si no, si no malament, sisplau, Tamara. Va, vinga. Airea el ambiente, por favor. Vale, tiene 19 años, se llama Maca y dice que le gustaría... A no, no, no, atenció perquè ens, ens aconsellen des del chat que parlem a 5 centímetres del micròfon perquè això no és una polla per menjar-se-la, no? llavors diuen que millor 5 centímetres perquè si no se- en senten massa de... Mira, le dices al del chat o a la del chat que me coman el cipote. ¿Vale? Pero no a 5 centímetros, sino a cero, pero bien cerca, ¿eh? Perdoneu, perdoneu. Perdoneu, gent del chat. Què han dit, què han dit, què han dit? Digues. <laughs> no, res. Diuen que m'han pillat els, a uns lavabos d'un restaurant. Però no, va, continuem. Què estàvem llegint? Estàvem llegint mails? Què, estàvem fent? Mail? A veure, un moment, un moment. Gent del xat, si us plau, que conegueu l'Albert, digueu pillades que li han fotut amb ell, perquè ara t'estàs fent el longuis. Vinga. Ta mare, més mail. mails. Bien. Eh, repito, tiene 19 años, se llama Maca y le dice que nos, le gustaría contarnos una pillada. Estaba con su novio desde hacía poco y había mucha gente en su casa y en la suya. o sea, perdón, había gente en la casa de los dos, así que decidieron hacerlo en el coche. El caso es que era el coche del padre de él, y justo el día que querían hacerlo, o sea, que lo planificaron y estaban ahí al lío, el padre necesitó el coche y los pilló en plena acción. Maca, Esto pasa por los calentones. Es que es muy caliente, Maca. Magar és una guana. És que és una perra, és, eh, tia és una perra. Ara, és una no, cachonda, no, pobreta, no, és una cachonda. Però, però fins i tot a l'Albert, que és el, el més precavido de tots, l'han pillat al cotxe, per favor. El cotxe ens han pillat a tots. arribat picar el vidre o no? No, no, no, no. no. Uh! Vaig fotre un vot, Clàudia, vaig fotre un vot impressionant. però no sé... un moment, sí, sí, un momento sí, sí, crucial sí. en el programa. La veu més íntima. Què diuen des del SAT? Siento desilusionarte. Siento no desilusionarte. No ha dicho el Marcha Marro? ¿El Marcha Marro? te ha cambiado por otra. ¿Te los ha puesto? <gasps> por la Claudia. No puede ser chamarro. Ha dicho, que me la pele Claudia. Eh, padre Apeles, mm, te he de conocer más, chamarro, ¿eh? Llevo aquí dos semanas solo, mira, me toco las petas de la emoción, pero poco a <laughs> poco. que ho que ho entonces tots, tots els nostres oients, com, Poco a poco, chamarro. El chamarro, hasta que no me lo folle yo, aquí no se lo folla nadie, ¿eh? Chamarro ya no cal que em a Y el marquito es este que está diciendo aquí cosas también, me lo voy a follar también. Yo voy a decir que s'oblida a mí. Si bueno, la Claudia, que es que dime la Claudia Ay, qué despechada. oma, no només faltaría. Bueno, ens han enviat también una pillada Para el Facebook, eh? Ens han enviat una pillada para el Facebook. que Expliquem la, la para Facebook. A ver, Cuenta. això una noia, Pero que, si us plau, m'ha demanat que no desvetllem el nom. Y bueno, por una vez voy a ser bueno y no lo voy a desvelar. Bueno, nos cuenta que estaban en una habitación cuando tenía 16 años. ¿Qué pasa con la polla? Deja la polla quieta. Entonces estaba en la habitación con su novio cuando tenían 16 años y estaban... Uy, que se me ha caído el boli. Y estaban allí, que si ahora te toco, que si ahora me tocas, no sé qué, no sé cuánto. Y en eso, y en eso que están ya ahí en pleno apogeo y abren la puerta su hermano con 10 eh, años el niñato los pilla allí a los dos follando haciendo un 69. Que dices, mm, hola. Entonces, dice que después, a la hora de comer, se, eh, no, no, hablaban. O sea, el, chaval no le decía nada, porque claro, tú imagínate ver a tu hermana ahí en pelotas haciendo un 69, comiéndole toda la polla a su novio, tía. Malo, malo. Porque vamos a ver, con 10 años... Mm, no somos conscientes, ¿no? De, el niño no sabía ni qué es. Hombre, sí, ahora ya saben, ¿eh? Con 10 años, ya. ¿eh? Los niños de ahora sí, de mi época a lo mejor. Bueno, de mi época tampoco, pero los niños de ahora sí. Bueno, clases de anatomía gratis, ¿no? Eso que le ahorraron en alquiler. Mensaje amoroso. La Davina es una despechada. No le sienta bien que le ponga los cuernos. ¿Verdad, Davinia? No, está claro que no. Se ha puesto colorada, está dolida. ¿Por no lo uh, ah. Yo no comparteixo. Amb... Davina, ja te dije que el mar chamarro no era de, de fiarse, ¿eh? No, és de fiar. No. ¿Tú qué sabrás, <laughs> Oscar, si de fiar o no de fiar? Porque no me la has chupado todavía, por eso. Para ya, ja! la Tothom t'ha de fer coses, tu, primo. Dice que eres una celosa. El chamarro. Eh? Es, escolta, no, no, no. Chamarro, eh, vols dir que això no és una tàctica per posar gelós a la Davina Bueno. i eh, que et dediqui a Exacte. Avancem una mica en el programa perquè fem un programa més xerrant amb, amb la nostra gent del xat que, que una altra cosa, no? Eh, Davinia, l'única cosa, al xat, diuen que no et seguis. Que sí. la teva escultura de cos no, no Molt la bé, volen veure. Ara fa el programa de peu, doncs. Que estàs tremenda, que te van a comer tot. Doncs. Sí, así poco más allá. así a A ver, nena, que no estàs en la tele, que estàs en la ràdio, hija mía. Se va a levantar i tot. En plan reportera. Ja? Ara ja sí. Ui, ui. Doncs he de dir que avui sí que he estat a la tele i que demà també, que m'entrevisten, xaval. Parlant de Perdona. No, no. Eh, sí. voy, a, voy a evitar el comentario que quería hacer. Gracias. A veure, a veure, a veure. A veure. L'últim mail que havíem llegit era d'una noia que no volia que diguéssim el nom, que a més a més l'havia pillat el seu germà petit. Sí. De 10 anys, és molt fort, eh? déu nhi I comiendo polla. És molt bèstia. I comiendo polla, ahí a saco. No ens diu d'on és aquesta noia? No diu res? No. No, prefiere mantener el anonimato. Sí, sí, sí, prefiere. Es que no puedo estar por todo. Sí, prefiere, no quiere que, le, que digamos su nombre, me ha pedido, por favor. bueno, nos pues ha pedido. Vale. Eh, ¿Alguna cosa más? ¿Digo que esta noia? <coughs> Nada, que le gusta mucho el programa y que, por favor, nos propone Eh... Proposta. Ens sí. agraden les propostes. que una propuesta a la veu més íntima, gmail.com. Què diu, Òscar? Eh, proposa que fem una votacions per les veus més sexis i jo li haig de dir Eres una desgraciada. Quan acabem? Quan Eres quan una desgraciada. Per què? Vull desvelar tu nombre, cabrona. Quan acabem, no, quan acabem, el, quan acabem el concurs aquest que fem de cantar, que d'aquí pocs minuts cantaran la Clàudia Bartolomé i l'Òscar Penya. Un duo fantàstic. Eh, quan s'acabi aquest, aquest concurs, eh, farem, però... farem votacions per, per qui, sí, però que, pensa la nostra audiència si que té la veu més. Mira si és tramposa, per què? porque encima ya dice, ya, y ya le doy un voto al Albert. Oh, ja surto, amb, surto amb avantatge. Aquí. Surto amb avantatge. No, no, no, pues los anónimos no valen. <laughs> Exacto. Ah, A partir de ahora, todo el que se meta conmigo, su nombre. <laughs> Que se identifique Da la cara. bebe. ve, Por eso lo perdono, ¿eh? Recordó las vías de contacto Ya ja que estic de suposat. en plan reportera... Pues. ¿eh? <laughs> ¿Quiénes son las eh? son las vías de contacto? Òscar, te odio. La dicen que... Com li toca Així una cosa, que yo no sóc de pedra. Eh, a veure, gent, eh, qui ens vulgui trucar, truqueu ja, perquè <laughs> necessitem gent... Sí. Eh... No, no, que no truquin perquè no va, el, el telèfon no va. No, truqueu sí, no perquè la l'Emille podrà trucar. Ja, ha trucat i no l'hem sentit. A través, no, va, no va. la gent, a través de l'Skype. Sí. t'estimem. O sigui. La gent que ens vulgui trucar pot fer-ho a través de l'Skype, a través de l'usuari la barra baixa, la barra baixa veu, barra baixa més, barra baixa íntima. També ens podeu escriure un e-mail a la veu més íntima arroba, gmail.com eh, podeu entrar a la pàgina del Facebook, està clar, que és www.facebook.com barra la veu més íntima, ens podeu agregar com a amics, escriure a privats, molt bé Albert, eh, escriure al xat, tot el que sigui. Eh, I quines coses més em deixo? Ens volen veure a través de la webcam, han d'entrar al nostre blog, que és www.laveumésíntima.blogspot.com i crec que no em deixo res més perquè avui el telèfon no funciona. Sí, sí que funciona, perquè Molt bé, com sóc un crac ja ho he solucionat. I qui és? És l'Edu un altre cop o no és l'Edu? Edu, manifiesta-te tenim a l'Edu al telèfon. Edu? Hola, Edu. Espera, espereu-vos, espereu-vos. Estan trucant, xatos, quina, quines ànsies. Oh. Toquemos a... Ara, ara sí, ara sí. Ara sí tenim a l'Edu després de, després d'uns un, petits problemes tècnics que hem tingut. Edu! Hola. Hola, Hola Edu. Ens Hola. escoltes, Edu? No pot ser. Que ens sents? No soy ese Edu. Edu, si no ens sents ara et mato, vinc a casa teva i et mato y te hacemos una mamada entre todos. <laughs> Ahora no contestarà el xaval. Para que si no van a empezar a llamar sin parar. No. No, no oh. s'ha acabat, oh. Edu. Oh. No trucava el telèfon, en sèrio, no trucava perquè avui sembla que no va. Eh, vull preguntar-li a la gent del xat, puc seure? Sí, jo, jo et dono permís, vale. Una cosa diré, sisplau, feu-vos tots Skype per poder parlar. I tant, és, és molt més fàcil i a més a més se sent molt millor. Edu, fes Skype. Què més, què més, què més, què més? Què tenim? Què tenim? Ens estan dient per aquí un munt de coses que, que si estem molt bons, que si les tres noies que s'aixequin, que és, bueno, de tot, de tot, de tot, nyam, nyam, nyam, posa el Pepito... I hem de dir que tenim... Qui, qui és aquest Perdó, perdó, perdó, Explica lo que ha posat Pepito antes del ñam ñam, eh? A ver... Eh... Hay que afeitarlo antes. Te lo afeitaba antes. Tenim una trucada, tenim una trucada, a veure si funciona ara, perquè clar, la gent està trucant, jo... jo... Ho hem d'intentar, no? Els hem d'intentar passar. Eh, no, no ens havia escoltat perquè ens ha penjat. Oh. Escolta, sisplau. Prou trucades, a veure, és Però que no funciona. El Skype és la clave de la vida. No o sigui... passa nada, no passa Semblem nada. ineptes. Sí, sí, sí. Però, ja t'ho dic jo. Sí, però, sí, Tamara, sí, I love you. Tamara I loves you, dicen per aquí. Oh, Provem per últim oh, cop, a veure si l'Òscar ens escolta. És un tal Òscar. Òscar? Òscar. I no soy jo? No encén l'Òscar? No, tampoc encén. Doncs I fora. no fui jo. Apaga el telèfon. Vale, però... ja està apagat. Ah, avui ja no acceptem no, més trucades. No, no, no acceptem més trucades, però és que tenim una cosa molt interessant que toca cantar. Vale, no. però abans, Arribat el moment. abans, un moment, con la mano en el pecho de Davinia, demano, sisplau, que us, feu, que us feu Skype i truqueu des de l'Skype, o sigui... Què movimiento de perolas que, acaba de hacer la Davinia, tío. Com ah, què, què han de buscar? Què han de buscar, Davinia, a l'Skype? A la barra baixa, veu barra baixa, més barra baixa íntima. Nom d'usuari, agradar-nos amb aquest nom d'usuari. Mm -hmm. I ha arribat el moment d'escoltar la cançó que cantaran l'Òscar Penya i la Clàudia de Bartolomé <laughs> aquesta nit al programa. Ah. Aneu fent boca? Aneu fent boca? Teniu la lletra preparada, Òscar, Clàudia? Un moment, que se m'agafa el to. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta niña? Maria. María. El teniu agafat, el to? Me la come de noche y día, María. No, ¿Dónde sí, está? Pom, María, esta. Yo- ah, sí, esta, ahí está. No, no, no, no, no. Això no és seriós. Com pot ser que no estigui preparat? Eso tú, que eres el que lo tiene que eh. Ah, ya está, ya, ya, sí, ya lo que ¿eh? tenemos, ya lo tenemos. Bronca, eh, Albert, La tiene, la tiene. Eh, la tornem a posar des del principi? Sí. ¿Vais a Tota la cançó, eh? Guau, madre mía de mi vida, que mal canto. Me llamo Peña i y Clàudia de Bartolomé cantant en directe Te la xupo de el noche programa La veu més íntima, el concurs que estem fent. Només quedarà la setmana que ve la Tamara. Només quedarà la setmana que ve la Tamara. Tenim els, les coreografies de fons, la Tamara, la Davínia ballant, eh, tota la gent que ens vulgui veure, 3 blogspot.com. No me llamo Luisa porque no tengo prisa. No me llamo Rocío porque nunca tengo frío. <laughs> No me llamo Lorena, ni tampoco Karen. <laughs> No me llamo Paola, porque nunca juego sola. No me llamo Isabel. Atención, Dual, que están pelada. la Tamara. No Me como una, me como dos. No me llamo María, María y juego todos los días. Yo tengo mi pompón. Pompón. Pompón. Pompón. <laughs> Pompón. Aún que es la Mi pompón. Pompón. Pompón. Yo tengo mi pompón. Pompón. Pompón. Yo tengo mi pompón. Pompón. Pompón. Venga, Va, la segunda, la segunda estrofa. No me llamo Carlota. No, no, que no coman que no coman que no coman <laughs> Qué carmeles somos, ¿eh? Dale. Llamo Carlota. No me gustan las botas. Pero es las joyas, ¿eh? No me llamo Yanira. Porque siempre me miran. Y me tocan. No me llamo Remedio. Ni tampoco. Juan y medio, ¿en serio? Juan y medio. No, no me llamo Saraí aunque sea un hombre guay. <laughs> que No me llamo Azucena, porque juego en la arena. Yo me llamo María. Y juego todos los días. Yo tengo mi pom pom pom pom pom pom Yo tengo mi pom pom pom Yo tengo mi pompón pompón, yo tengo mi pompón. pompón, Bé, jo encara sobrevisc por aquí, eh? Cada que no se veu, bueno. Todavía sigue esta mierda, tío. A ver si acaba ya. Es pues se acaba ya? Que sigue esto? Es al final ya, es al final. Y juego todos los días, yo tengo mi pompón, pompón, pompón, pompón, pompón. <laughs> Yo tengo mi pompón, pompón. Oye, ¿qué es esta Mi pompón, pompón, pompón. Yo tengo mi pompón. ¡Bravo! Pimpinela. A partir de ahora. Pompón, pompón. Realmente, realmente, realmente. Realmente, realmente. Realmente, realmente. No, no, no, no, si no parla al micro no hacen Realmente pésimo. A ver, dejar ya de follar que ya hemos acabado no de cantar. Ni idea de música. Y quitando el eco. <laughs> Pésimo, pésim, Y ahora la Claudia y yo tenemos que decir una cosa. Presentamos nuestra candidatura a Eurovisión. Eh, desde aquí, desde la Gómez íntima, ¿eh? Si alguien nos quiere votar, pues. Adelante, que nos vote. La gent, la chat del xat aquest está flipando, eh? Sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo tengo mi pollón. ¿Quién tiene un pollón? Por aquí veo el grrr este. Para ti, de moment, de moment, vaig, de moment vaig guanyant, no, diria? Jo quiero Jo- follar crec un montón. sí. montón. Jo <laughs> diria que Tot i que vas cantar en japonès, ets, ets la que ho vas fer millor. el meu té és el que té més mèrit. La setmana eh? que ve li tocarà a la, a la Tamara. I la setmana que ve una altra novetat, a la veu més íntima. Cada setmana eh, introduïm una novetat. Eh. La setmana passada va ser la Clàudia Bartolomé. Avui el, la webcam en directe. Y la semana que ve una nueva una nueva novetat. las tetas de la línea No, pero ja tetas de la Davinia. Tetes, tetes. Bueno, ya ho veurem. Ja ho desballarem la setmana que ve. nos están dando un montón de votos. Me preguntan que si voy al gimnasio. Sí, sí, voy al gimnasio. Tengo aquí unos cuadraditos así. Algún día os enseñará. Algún día los enseñará. Todavía no, todavía en serio, está tremendo, ¿eh? Bueno, Albert también, ¿eh? Por eso que, qué me... Que aquí nos están diciendo que mucha gente que nos da el voto, tío, pero estáis sordos, tío, con lo mal que cantamos, Claro pavos. que no, claro que no. Somos Hay que el darle los de la votos música. No nos deis Tamara. votos. nos Tamara. Darnos votos. Ganadora, votos. Tamara. ¿Está claro? Con lo mal que cantamos, tío. Lo siento mucho, Esto hacemos muy mal. Nena, yo es que estoy constipada, pero yo, Yo tengo una voz de Claro, carajillo, nena. Por supuesto. Ten bozarrón, ten bozarrón la... Bueno, si la- quieres la semana que Uy, el Pepito este dice por culo te iba a dar. Uh. ¿Cómo estamos, Pepito, eh? Pepito Villo. Y me dicen que si voy a un gimnasio que se llama no, Arsenal, hijo mío, no, voy a otro. A veure, per tota la gent que ens estigui escoltant en directe a través de la ràdio o a través de la nostra pàgina web www.laveumésíntima.blogspot.com en els 15 últims minuts que, que queden demanem a la gent del xat que ens expliquin les seves històries, com els han pillat. Això és pillades infragantes. Eh, que com a... que, que, que... Sí, les seves pillades. Hem explicat cadascú la nostra. No, tots no, eh? Tots no? Qui falta? La Davínia. Ah, ah se m'havia passat. Davínia, no, po no et posis vermella. Explica-li a tota la nostra audiència com t'han pillat. He de pensar, eh? Jo crec... Una vegada només, eh? No totes. Va, sí, sí m'han pillat eh, oh. en un lloc públic <laughs> en un lloc públic que no puc dir on perquè faria propaganda. No, Però el lloc públic de què? Lavabos? Eh... M'han pillat en uns, sí, en uns lavabos d'una un, un, cadena de restaurants i... McDonald's, no, McDonald's. Tu. Ah, yo tengo más Burger King, la lomana sale, con lo cual se puede, se puede considerar el amor. Ah. <laughs> El Burger King? La nostra Burger King. Que ho diguin al xat. Bé, més pillades, porfa, més pillades. Ja, nosaltres ja, ja, ja ens hem jo confessat. Jo l'altre dia una noia m'ho va explicar, una amiga meva, però em va dir, no, no, és que em fa molta vergonya que et dir el nom, enviar un mail... Eh, llavors l'explico jo, vale? Eh, era una noia que estava, que estava fent-ho al cotxe, vale? va anar a, una, a un descampat, però com tu deies abans, Clàudia, en el cas d'aquesta noia, aquesta amiga meva, eh, sí que es van amorrar el vidre i sí que van picar el vidre, Quin clar. El vot que va, va fotre la meva amiga va ser... Però no sé ser... què és pitjor, si que et piquin al vidre o que hagis acabat surtis i et trobis allà amb I que et piquin el vidre amb què? O sigui, en plan, papa o amb la mà. Perquè ja puestos pueden ser más asquerosos, ¿sabes? Mira, nos están contando por aquí que hay un chico que le hizo un dedito a una amiga suya en una cafetería. Otro nos dice que su compañero de ah, piso, cuando llegaba a las 3 de la mañana, estaba en el sofá dándole que te pego. Y el Marquitos nos dice, oye, que no habéis explicado mi historia, pero es que, Marquitos, estamos pues. en el programa, en, la web, en todo. Vuélvenoslo a, explicar En cualquier caso, también nos eh, eh, eh. Facebook. Y aún, a mí, la, ah, A mi la meva, a l'ermita de Sant Julià, a la Cerdanya. Cuidado, que aquí hi ha gent que també entra a les esglésies i pim-pam, pim-pam, li fot, eh? Però això ho havíem explicat abans, no? No, és un altre, es veu que la gent entra més. Mira, Marquito no l'explica. Madre de Dios, señor, ¿qué está pasando? Mira, Marquitos nos dice, en Barna, fa hace, do, hace dos años con el churri y era de noche. Morbos y tal, bueno, que de Feru a la Sansó y al Rellano pues va a maná a la azotea y bueno, ho van fer mirant Barcelona, Barna de nit i el mar al fons. Eh, oh. En verdad mirabais a cuerpo. No, no, aquí hasta que vino, la de l'entresol, quart, que nos que nos pilló. La, es que las vecinas una chafarderas ¿eh? siempre. Las del cuarto. Sí, va, va, va, va, va, trucada, va, sembla, ara sí que sí. Ara sí que tenim trucada, per fi. Eh, ens truca, ens truca l'Òscar, que no hem pogut abans parlar amb ell. Òscar, bona, bona nit. Hola, Òscar, bona nit. Ahora sí, ahora sí que es sentim bé, Òscar. Bueno. Hola, Òscar, bona nit. ¿Me escucháis? Sí. Sí, Ahora sí, que antes no se podía conectar. Bueno, ¿Cómo estáis? Molt Muy bien, ¿y tú, Oscar? Muy bien. Te llamas como yo, eh, tío. ¿Estás bueno o qué? Ah, tocayo tocayo. Bueno, eso no tendría que decir yo. Bueno, si quieres te vienes un día y lo comprobamos. ¿Qué te, Oscar, para explicarnos? sueño que tuve la semana pasada. Un sueño? Cuenta, un sueño, cuenta, cuenta. Explica. A, te das los meus, que también te somnies. Es un poco atrevido, ¿eh? pero bueno. Tú te explica, te explica. Es que soñé con Albert. ¡Oh! <gasps> Dios, qué fuerte. Sigue, sigue. El Albert está poniendo la cara de, de, de cerdo, de, madre mía. Sí, de madre mía. Eh, pero, pero, ¿qué, pasaba? ¿Qué, pasaba? Ah. ¿Qué pasó? pareció como que picaba en mi casa y venía en bicicleta. Y hablaba con tu madre, ¿eh? y salía tu madre a la puerta. No, hombre, estaba solo. Pero bicicleta con sillín o sin sillín. Y me llevaba hacia mi coche, pero durante el camino pues paramos y hubo lo que tuvo que haber. ¿Qué es lo que tuvo que haber? Claro, Yo soy parte implicada en el sueño y lo quiero saber. ¿El qué? Que soy parte implicada en el sueño y quiero saberlo. Bueno, pues a ver, explica, explica. ¡Una mamá! ¡Ah! quién quién? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién se la chupó a quién? Yo, Albert. ¿Lo dejaste contento y satisfecho? ¿Qué te dijo Albert? Sí. No sueño. No, Albert se quedó un poco flipando, pero es que tampoco le pongo cara. A ver si algún día me invita al programa y lo puedo conocer. Y luego cuando acabéis, pues oye, a lo mejor el sueño se cumple. <laughs> Porque el sueño se vive, ¿eh? ¿La has visto, la has visto por la cámara, ¿no? Y por eso te has animado a enviar, eh, a llamarnos, ¿o cómo? Sí, sí, sí. Lo vi, es la semana pasada por la cámara. Ah, bueno. esta, o sea, eh, sí. pasada... Eh, pero, Oscar, ¿a ti te han pillado alguna vez o no te han pillado nunca? Cambiando un poco de tema así rápidamente. ¿Te han pillado alguna vez? ¿Con qué? Es que no se escucho muy bien. Que, si te han, que se te han pillado alguna vez. Que si me han pillado, sí, una vez. Cuenta, cuenta. Cuéntalo. Me pillaron de fiesta, ¿De fiesta? en Tarragona eh, la policía. ¡Ah! En la calle. ¿Pero haciendo qué? ¿Qué estabas haciendo, tío? Sí, bueno, pues lo mismo que creo que hacemos todos en un coche. Y me paró la policía con la y me dijo que. <laughs> Coche. que no, estabas haciendo ganchillo, ¿no? Estabas follando, <laughs> tío. No, <laughs> ganchillo no suelo hacer nunca. Vale. es algo que me ha dado por ahí. Mm, Davinia, ¿tú tienes algo que decirle a Oscar? No, yo volia que m'expliqués el somni que he tingut amb l'Albert i, mm, bueno, pues una mica gelosa también, perquè... Uy, la Davinia se pone muy celosa. Es que el Albert, pues... Pero a ver, Davinia, tú te lo quieres comer todo, tía. Te quieres comer lo del Albert, te quieres comer lo sí, del No, si la Davinia va menjar tot, però tothom li toca els pits Y, y, no come nada. Tothom et toca els pits menys jo. Tú de tres. Como el perro del hortelano, Ahí A ver, Oscar, si tú y yo vamos a tener aquí pique, ¿eh? No, hombre, me invitas a conocerte a ti también. Y hoy tan, yo, yo ven cuando quieras a programa y te presento a Albert. Compartimos, a Albert. Bueno, no, ese día te lo dejo para ti. Otro día ya me lo llevo yo. <laughs> Ah, ¿Eh? sabes que cada uno. Di, yo que yo tendré alguna cosa, di, ¿no? no, no. aquí no tienes ni veo ni bot. Juntos, pero no revueltos, tío. tú ven, Óscar. Y toca yo qué dice. ¿Yo qué quieres que te diga? ya que te llamas también... Que venga también. ya te lo he dicho al principio. ya he dicho al principio que si estabas bueno. ¿Estás bueno? Contéstame, Que yo no sé quién para Tú di que sí. ¿Tú cómo te ves? Di que sí, te chupa y punto. bueno, pues es igual. Estés bueno, ¿no? Tú vente un día al ah. programa y ya arreglamos algo, tío. Tú vente. A lo mejor sales aquí satisfecho. Mm, <laughs> Bueno, Oscar, muchas gracias por sí, llamarnos. Ja no, no queda massa temps, queden 4 minuts. Gracias, muchas gracias, Oscar, Oscar, gracias, por escucharnos. Un beso, adeu. Bé, eh, ah, finalment hem pogut, hem pogut tenir un, eh, hem, hem pogut tenir hem pogut tenir una trucada, una sí. trucada ens ha costat, però si la setmana que ve, la setmana que ve intentem recuperar l'Edu. Home, eh, menesters, clar. Exacte. Pobre. Eh, ja, ja queda, que molt, ja, ja queda molt, poc temps. Molt, molt poc temps. Eh, recordem, les vies de contacte. Eh, dic avui. Ai, dic avui. Sí, segueixo. Avui tinc el cap com un bombo. Eh, vies de contacte a la pàgina del Facebook, ja que ara marxem, la gent es pot continuar agregant a www.facebook.com barra la veu més íntima. Eh, poden trucar el pròxim dia al telèfon, que ja l'haurem arreglat, al 616 71 15 28. Ens poden enviar e-mails per proposar temes, suggerències, coses, experiències, el que sigui, a la veu més íntima arroba gmail.com. I què més? Què més em deixo? Trucar a través de l'Skype, eh, que ens agreguin el nom d'usuari la barra baixa veu barra baixa més barra baixa íntima i si volen visitar el nostre blog al llarg de la setmana, eh, han d'entrar a www.laveumésintima.blogspot.com <laughs> Ara sí. I crec que no em deixo res. Així que... Ho has dit tot, ho has dit tot. Ho tens tot, eh? Ja, sóc una... Eh, Està boníssima. Bueno, noia, una pregunta, i ara què feu? Ara què feu? Que Com que ara què fem? Ara sortim. Ah, tots junts? festa i nos tocamos, no? Però podem anar a dormir a casa teva, vinya, avui o no? I quedem tots. Sí? I tant. Perfecte. Però només tens un llit, dos, tres... No, tinc eh, quatre. Sí, però les Llavors, que mierda, tio. Ja, però ara, si vols ajuntar tots al meu, doncs també us deixo. Quatre, qui és el que va fora? Jo, ja, ja ho dono per <laughs> suposat, que el que em queda fora sóc jo. Home, és que Exacte. tu tens... Però tu, el meu, de matrimoni. Jo, jo tinc què, Clàudia? Tu tens tema amb l'Òscar, eh? Perquè això queda tan... Amb quin eh? Òscar? Perquè jo ja em perdo. Ah, ah, ah. Amb el que ha trucat. Amb el que ha trucat, perquè posant allà l'os, aquí tenim, aquesta nit... Ah, espera, espera, espera. Té tema amb aquest Òscar i té tema amb totes les noies que t'estem ajuntant per fer-te les teves cites cegues. Oh, sí, però encà, encà, jo encara no he vist a cap. Però perquè clar, la mare i jo ho estem preparant molt bé, molt bé ho estem preparant. S'està molt bé. Un... Ens està preguntant que on sortim de festa, que on, que volen venir, que la gent s'anima. A veure, sí, eh, gent, anem a fer publi. Hi ha gent que està dient RAD, gent que està dient Apolo, hi ha gent que està dient Sidecar. Ens trobem per allí mm, todo vale. O a casa meva, com vulgueu. Si ens veieu, toqueu-nos, eh? Sí. Tocat a Clàudia. Que ens diguin hola. la setmana que ve, més novetats a la veu més íntima. Eh, queden pocs minuts, queden dos minuts i mig només, però abans, de què parlem la setmana que ve? La setmana que ve deixem tema obert perquè tots els nostres oients que ens estan veient o, i o, eh? escoltant per la, per la veu més íntima, blogspot.com o a través de les ràdios, ens poden proposar el tema abans de dijous i entre tots els temes escollirem de quin tema parlem ah, la setmana que ve. Eh? Abans de dijous, però. Que, sí, que si, algú vol, que si algú vol que parlem sobre la vida amorosa de la Davínia, què li agrada a la Davínia, com li agrada que li facin l'amor, com li agrada Cardà, doncs també eh? ho poden proposar i l'audiència mana. Jo estic obert a tot. Estàs obert a tot? <laughs> Sí, tant. A tot de el que t'entri. Està obert a cames. Estàs oberta a tot el que t'entri? Sí, de moment sí. Molt bé. Aquí, infidelitat, ja estan dient temes. Ens, des, ens despedim de tota la gent que ens ha trucat, ens ha enviat SMS que no hem pogut llegir. Clàudia Bartomé, bona nit. Bona nit, toqueu-vos molt aquesta nit, gràcies. Eh, Tamara Hernández. Que exploréis mucho y que folléis durante toda la setmana. La setmana que ve més més que han quedat pendents i Òscar Penya i tota la gent que ens escolta a través de la veu f més íntima.blogspot.com i ens comenta a través del seu xat Bona nit a ells també. I a tu, Òscar. Muy buenas noches, cabrones. Folladme todos, hijos de puta. Davini Ventura, deessa, <laughs> jo... gran deessa, la veu més íntima. Doncs res, dic que sigueu tots molt feliços i que ens trobeu molt a faltar fins la setmana que ve. Salutacions a tots els que ens han escoltat en directe i els que ens escoltin també durant tota la setmana en diferit. Això, un magreo a tots i fins dimarts, vinga. Exacte. Va, magreo, magreo. Tocant tota la terra. perras. Soc Albert Díaz i això és la veu més íntima. Ens retrobem la setmana que ve, dimarts, a les 11 de la nit. Adeu, adeu. Besos. Vaya programa más calentorro. Sí, sí, David. Yo he notado que me ha tocado alguien la polla, ¿eh? quién ha sido? Porque, y, lo digo en serio, ¿eh? Quería y no podía, ¿eh? ¿Quién ha sido? Así, ah, yo creo que ha sido Tamara, sí, simulada. Hazte la mano, así. <laughs> la tía. Con la broma toca, ¿sabes?